dentro de casa, parecendo bicho do mato. Hoje que seu pai te liberou, não pensou duas vezes e vai sentar no saco. Os meninos que também é bom, violou com ela nas ideias. Chamou a novinha no ar, nós vamos pra onde? Baile de favela, é, é, é, lá. Porque é baile de favela e você sabe disso. A menina vem com a buceta que os meninos vai tacar o pinto. A menina vem com a buceta que os menino vai tacalho, tacalho, tacalho, tacalho, tacalho, pinta. Porque é baile de favela e você sabe disso. A menina vem com a buceta que os meninos vai o pinto. A menina vem com a buceta que os meninos vai o pinto. Porque é baile de favela e você sabe disso. A menina vem com a buceta que os meninos vai o pinto. dentro de casa, parecendo o bicho do mato. Hoje que seu pai te liberou, não pensou duas vezes, vai sentar no saco. Os meninos que também é bom, violou com ela nas ideias. Chamou a novinha no ar, nós vamos pra onde? Baile de favela, é, é, é, lá, porque é baile de favela. E você sabe disso, a menina vem com a buceta que os meninos vai tacar o pinto. A menina vem com a buceta que os meninos vai tacar, tacar, tacar, tacar, tacar, tacar de favela e você sabe disso. A menina vem com a buceta que os meninos vai tacar no pinto. A menina vem com a buceta que os meninos vai tacar no pinto. Porque é baile de favela e você sabe disso. A menina vem com a buceta que os meninos vai tacar no pinto.